беларуская брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец колькі ў жыцці залежыць ад свядомай дзейнасці чалавека а колькі адбываецца сённяшняе адчуванне беларусі пра аўтарытарны рэжым усё сказана і можна толькі паўтарацца апозіцыянеры таксама стабілізаваліся палітычныя прагнозы і ацэнкі нагадваюць пераклады адкуль-небудзь ангельскай ці нямецкай і не спраўджваюцца народ у прынпе задаволены бо падтрымлівае статус-кво і все гэта нібы не тычыцца беларусі бо беларусь жыве ўжо неяк по-свойму мимо режиму оппозиции и народа. Про то, что она живе, свечат явы и подеи культуры, у яких зусим не отчувается авторство. Махчима это закономерности, законы, подобные до да, непереможных законов природы. Бываешь такое, что певный автор, який учора не зауважался, сегодня раптом загучал на полный голос. И никто, у тым лику и он сам не разумеет, чему пазней крытыкі растлумачаць усё раскладуць па паліцах а пакуль здзіўленне або нават шок быццам і сапраўды існуе той паралельны час які у параўнанні з нашым не спыніўся а працягвае свой рух і нібы менавіта туды перамясцілася Беларусь пакінуўшы тут толькі надпіс на сцяне пра тое што яна жыве у гэтай вось беларусі ў паралельным часе і будзе прысвечаная сённяшняя вострая брама гутарка пойдзе пра падзеі і праявы культуры за якімі не адчуваецца напружанай думкі і канкрэтнага стваральніка беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. народный альбом беларускіх рок-музыкаў прэм'ера якога адбылася нядаўна ў польшчы у беларусі гэты проект бадай увагу на тое, што напісаў аглядальнік прэстыжнай газеты выборчай Роберт Ляшчынскі, гледзячы так бы мовіць з боку. Цтую. Спачатку мне падалося дзіўным, што ў краіне, у якой дзеецца шмат важных справаў, артысты займаюцца гісторыямі 80гадовыя даўніны. Аказваецца, аднак, што з дапамогай такой формулы пра Беларусь можна сказаць нашмат болей і пры гэтым не звесці ўвесь праект да бягучага палітычнага каментара. Вось чаму народны альбом гэта перадусім твор мастацтва. У Польшчы яго рэклямавалі як антылукашэнкаўскую рок-оперу, з чаго самі творцы смяюцца і падкрэсліваюць, што існуюць у Беларусі цалкам афіцыйна. Антылукашэнкавасць народнага альбому заключаецца магчыма у тым, што лукашэнкі там няма. Так мяркуе аглядальнік газеты выборчай, міжволі падказваючы нам ідэю Беларусі ў паралельным часе. Нешта падобнае вычуваеш і ў словах саміх рок-музыкаў, калі просіш іх распавесці пра тое, з чым яны сёння выходзяць да публікі. Северын Квяткоўскі звярнуўся да зорак беларускага рок-н-ролу. Беларускі рок-н-рол перажывае сёння новы віток свай актыўнасці. Канцэртныя пляцоўкі запаўняюцца удзячнай публікай. Рок-хіты выконваюцца пад гітару ў двораках і скверыках. Энтузіасты з тэлевізіі фактычна бясплатна робяць відэакліпы, а партызаны з FM-станцыяў круцяць беларускіх рокераў. Улады паступова адмаўляюцца ад палітыкі забароны канцэртаў. Цяпер яны спадзяюцца прыручыць рок кумераў, хоць як такое можа быць, нават уявіць сабе цяжка. Вот что сказал мне лидер популярного гурта Нейра Дзюбель Александр Кулинкович. Живем в замечательной стране, совершенно в поганых условиях. Я бы очень хотел, чтобы наше государство... Мы живем у цудовной краине у зусим паскудных умовах. Я вельмі хацеў бы, каб наша дзяржава была незалежнай, таму што я люблю Беларусь, таму што лічу яе сваёй краінай і лічу сябе беларусам. І я не думаю, што мы моцна адрозніваемся ад нашай публікі у сэнсе, што нашыя погляды і погляды публікі моцна адрозніваюцца. Прынамсі, я думаю, што нашая публіка не надта любіць тое, што адбываецца ў нашай краіне. Мы ніколі не гралі і граць не будзем на канцэртах, якія ладзяць альбо прэзідэнт Рэспублікі Беларусь альбо ягоныя маладзёвыя арганізацыі, І калі б мы выступілі адзін раз на канцэрце, напрыклад, у падтрымку Лукашэнкі, ці на канцэрце, які ладзіць, напрыклад, БПСМ, то частка публікі, якая нас любіць, магчыма, і ўступіла б у гэтую арганізацыю. Ёсць такая рэч, што адзін раз уступіш у дзярмо, потым ужо фігу адмыішся. Куліковіч кажа пра агрэсіўную асуджанасць, якая панавала ягоную творчасць. Наступны альбом гурта мусіць быць цалкам песімістычным. З іншага боку, ён не выключае, што песімізм можа ў любы момант змяніцца на аптымізм. падрастае. У гэты час падрастае народ, які ўжо прызвычаюся да гэтай самай свабоды. прывык этой самай свабодзе. Кулінковіч выключае магчымыя жыцця па-за межамі Беларусі. У выпадку, калі навакольнае жыццё зробіцца зусім невыносным, ён гатовы з'ехаць у вёску. Сярод іншых рэзонаў ён вельмі не хоча, каб краіна засталася без такого гурта як нейрадзюбель. На пачатку 90-х ён стварыў песню Беларусь Юда Аляс. Беларусь превыше всего. Беларусь перадусім перакладаецца гэтая фраза. Я так я расшыфроўваю Беларусь перадусім. Беларусь превыше всего. Касякамоцкая таксама лічыць, што новае пакаленне з'явілася. Але пакуль яна не бачыць плёну дзейнасці моладзі. Кася лічыць, што юнацкі экстрэмізм важная рэч, але недастатковая для таго, каб стварыць штосьці новае. Зрэшты, яна не адмаўляе, што знаходзіцца пад уплывам сваёй значна памаладзелай публікі. Все грамадство зрабілася больш агрэсіўным. Я зрабіўся больш нерваваны, таму напэўна, ёсць моманты нейкай такой агрэсіі на, на канцэртах выпліска такой адмоўнай энергіі. Ну, я не жыву асобна ад гэтага грамадства, ад гэтай дзяржавы, ад гэтай тэлевізіі. Каешне, гэта выклікае ўнутранні адмаўленні і можа быць, гэтым нават звязана нейкую агрэсію, якая дзякуй Богу не ўяўляецца ні ў якіх там закліках. Таму, што... крыві кажа пра музыкаў якія наракаюць на сітуацыю ў краіне маўляў калі кепска з'язджай альбо заставайся і рабі каб сталася лепш зміцер лічыць што наша грамадская дэпрэсія зробленая намі самімі бо беларусы за свае грошы ствараюць вядомасць у краіне расійскім зоркам і грэбю з беларускімі выканаўцамі у той жа час на захадзе шмат хто з тых расійскіх зорак папросту не цікавы а некаторыя беларускія ўспрымаюцца як сапраўднае адкрыццё Зміцер лічыць, што нават у самых складаных умовах можна рабіць кляснае мастацтва. Просто не трэба лінавацца уздымацца супраць экскалятара. А яшчэ ён кажа пра тое, што ў краіне з'явілася шмат файнай моладзі, якая на канцэртах вяртае музыкам станоўчую энергію. першую чаргу для падлеткаў. Праўда, ягоная мроя была беларускім савецкім гуртом кшталту беларускіх савецкіх пісьменнікаў, якія зніклі з культурнага поля разам са знікненнем ССР. Сённяшні гурт нарадзіўся разам з зараджэннем уласна беларускага грамадства пасля рэферэндуму 95 -го году і вулічных падзеяў 96. -го. Вольскі мяркуе, што ўзлёт папулярнасці рок-музыкі непасрэдна звязаны з дэпрэсіўнай грамадскай сітуацыяй. Ну, павінна быць нейкае адхванне рок-канцэрт это адхванне для і для публікі для нас там за сценамі э, уходзяць міліцыянты там ездзіць это уходзіць там хапата это брытагаловы вот пасля канцэрта напрыклад гадзіну вот я хаджу і так з цяжкасцю разумею што адбываецца навука ну, тое мы хочам э, даць ім пачуццё разняволенасці пачуццё ўнутранай свабоды у нашу, на нашу, на нашу, на нашу. беларуская моладзь сёння шукае разняволенасці рознымі шляхамі. У сучаснай беларусі ізноў з'явіўся такі феномен, як падзел моладзі на субгрупоўкі. Падчас сёлетняга фестывалю рок па вакацыях шматтысячная аўдыторыя з аднолькавым імпэтам скандавала жыве Беларусь і гамонгапаце. Агрэсіўнае адмаўленне люмпенізацыі раўналеткаў у абарону ўласнай нармальнасці Не ведаю як вам, а мне адказы беларускіх рок-музыкаў падаліся не тое, што павярхоўнымі або дзяжурнымі, але не зусім адпаведнымі тым творам, якія гэтыя музыкі пішуць і выносяць на публіку. І гэта зноў умацавала мяне ў думцы пра паралельны час сапраўды Беларусь існуе і развіваецца паводле адной ёй вядомых законаў, нібы кіруючы неўсвядомленым натхненнем канкрэтных творцаў, якія існуюць у спыненым часе лукашэнкаўскай краіны. Бясспрэчнае ў гэтай выснове тое, што яна існуе і развіваецца. Пацверджанне першага зміцер бартосік знайшоў у адным заходнебеларускім райцэнтры, куды яго запрасілі выступіць перад школьнікамі едучы недавно з адным шанаваным мною пісьменнікам чые творы ўжо колькі гадоў уключаны ў школьныя праграмы у правінцыйны заходнебеларускі горад куды нас запрасіла на творчыя сустрэчы мясцовае таварыства беларускай мовы я ўсю дарогу адчуваў нейкую невытлумачальную тугу хутчэй за ўсё гэта была туга ад перадвызначанасці падарожжа ці ад таго якім я яго сам сабе намаляваў сумны бетонны краявід за брудным вакном раённага гатэлю, крыху бажавольныя актывісты ТБМ, тоўстыя залатазубыя настаўніцы роднай мовы, дыхныя прадуркаватыя выхавальнікі. Класічнае беларускае надвор'е з дажджом панад раскіслымі разорамі толькі спрыяла маім жыццярадасным фантазіям. Аўтастанцыя выглядала такой самай, якой я яе маляваў засмечаным пероном з некалькімі ржавымі камерцыйнымі шапікамі ды дрэнным рэпрадуктарам, які пісклявым галаском аб'явіў наш прыезд. Як тут можна жыць, запытаўся я ў пісьменніка. Мяне больш цікавіць, чаму нас не сустрэлі, адказаў ён. Раптам на пляцоўку выплыла чырвона і бліскучая, нібы толькі з канвееру, аўдзі цыгара. З адчыненага вакна, якой на ўсю ваколіцу неслася вітам панове яказік пэсэцкі. Затым з аўтамабіля паказаўся і сам герой песні. Высачэзны бляндын у піжонскім скураным паліто. З-пад неверагоднай велічыні капелюша віжавалі шэрыя прыгожыя вочы. Раптам незнаёмец накіраваўся да нас. Я Казімір, бухгальтар раённага ТБМ. Ну як там у Менску, працягваючы татуіраваную руку, да выпускаючы струю дарагога тытунёвага дыму, запытаўся ён, міжвольна гледзячы на нас зверху ўніз. У аўто сядзеў яшчэ адзін чалавек. Сакагадовы пан з акуратна зачасанымі чорнымі валасамі. Пах моцнай парфумы надзвычай пасаваў ягонаму дыхтоўнаму гарнітуру з круглым значыкам ТПМ на штрыхелі. Знаёмцеся, гэта наш босс, старшыня раённай рады, прадставіў нам свайго калегу блендын, калі мы патанулі ва ўтульнасці нямецкага салёну. Спачатку едзем у гатэль, затым сустрэча з актывым, а заўтра праедземся па школках, паінфармаваў босс. І захад нам дапаможа, чамусьці згадалася мне. Бухгальтер раённага ТБМ узмацніў гук і рвануў машыну з месца. Далей я толькі паспяваў схопліваць карцінкі раённага жыцця, што замільгалі ў рок-н-рольным рытме. Свежа пафарбаваны баракальны касцёл, бронзавы першы друкар падобны на крыжаноснага рыцара які замест меча абапёрся на фаліянт з мудрым надпісам бярыце і чытайце забітая выключна маладой публікай заля бібліятэкі апозіцыйная мясцовая газета з праграмным артыкулам пазняка яшчэ вельмі разумныя вочы дзяцей у вясковай школе трохі аддыхаўшыся ў гатэлі я нарэшце заўважыў што вокны нумару выходзілі на сярэднявечны замак часоў вялікай літвы маленькія хаткі тутэйшых жыхароў нахабна падступаліся да самых сценаў помніка даўніны. Тым самым надаючы замку выгляд вельмі вялікага пакінутага дому. гаспадары якога абавязкова вернуцца. Ты я іх зрэшты ўжо бачыў. Даўно заўважыў, Людзі, для якіх беларуская мова ёсць толькі прафесійным абавязкам ці гістарычным помнікам, нехаця пачынаюць гаварыць штампамі кепскіх гістарычных п'есаў. До нас прыехаў наш цудоўны пісьменнік, чые творы назаўжды ўваходзяць у скарбонку духовнай культуры нашай зямелькі. Павітаем дзеці жывога клясыка. Колькі разоў я гэта чуў, столькі ж і не шкадаваў аб скарачэнні беларускамоўнага навучання. Але ні ў кого гэтая мова не гучыць больш натуральна і жыва, як у дзяцей, якія ўвогуле гавораць некалькі гадоў свайго жыцця тбмаўскі босс а па сумяшальніцтву яшчэ і завадскі слесар павёў нас да сябе ў інтэрнат у госці у адным з пакояў гуляліся інтэрнатаўскія дзеці десяткі тры чалавек займаліся тым чым і павінны займацца людзі якім ад 5 до 10 гадоў хадзілі на галаве але пакой звенеў рагатаў і еншыў нашай моваю ты так заарганізаваў нешта накшталт дзіцячага клубу бацькі ж не супраць Докладней сюды імкнуцца прыстроіць сваіх шадаў жыхары суседніх інтэрнатаў, патлумачыў карціну босс. Седзячы перед ад'ездам у неутульным савецкім рэстаране, вся выгода якога заключалася ў замкавай вежы ў акне, я ці не ўпершыню за мінулыя суткі улавіў чужую гаворку. Цераз столік ад нас размаўлялі паміж сабою сівы светецкі леў нобелеўскага выгляду з кілішкам каніку ў руцэ і 30гадовы маладзён падобны на зорку аперэты размаўлялі по-французску бухгалтер тбм патлумачыў гэты стары сапраўдны француз ды яшчэ і марксіст у дадатак збег аднекуль з брытоні ў шестдесятых каб самому будаваць камунізм ты гэтай пары ўсё будуе ты лепш у яго запытайся як тут можна жыць параіў мне пісьменнікам але седзячы ў захалосным рэстаране ты жуючы біточки по-беларуску под шансонны дыялёг гледзячы на вальтераўскую галаву на тле замкавыя вежы мне можа упершыню не захацелася ў парыж острая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Зміцер Партосік амаль фізычна адчуў, што Беларусь існуе ў рэальнасці пацверджанне таго што яна яшчэ і развіваецца я знайшоў у часопісе архе першы нумар якога зусім нядаўна выйшаў у менску выглядае што такі часопіс таксама нельга было прыдумаць быццам творца ягоны не хтосьці і не калектыў аўтараў а сама культурная сітуацыя Беларусь у паралельным часе якая прамовіла да нас праз архе новый літаратурный часопіс не падобны да прызнаных некалі савецкіх выданняў кшталту полымя ці маладосці якія на выхадзе з камунізму страцілі палову свайго фармату а таксама канцэптуальную выразнасць і ператварыліся ў куртатыя пароды на саміх сябе колішні Архені падобны і да посткамуністычных выданняў кшталту літаратуры, ксэраксу беларускага калося або фрагментаў, якія таксама не маюць канцэптуальныя выразнасці і нагадваюць хутчэй эскізы часопісаў. Непадобны ён і да крыніцы апошніх гадоў, дзе наадварот канцэптуальная выразнасць зашкальвае да фармалізму, дзе форма рубрыкацыя пануе над зместам. Разам з тым усе пералічаныя выданні сталі нібы донарамі ідэяў і людзей для новага часопіса у рэдакцыйнай калегіі якога адам хлёбус андрей дынько геннад цаганович пасель сёму хады іншыя нават вонкава дзякуючы мастацкаму рэдактару дзянісу раманюку архе выглядае неяк эксперымент а як часопіс паўнавартасны так мусіць афармляцца тое што по прызначаны для чытання. Пра гэта варта сказаць ужо таму, што архе падводзіць рысу той запанавала і было сярод нашых маладых літаратараў плыні імітацыі інтэлектуалізму, калі культуралагічныя тэксты літаральна перапаўняліся мудрагелістай лексікай, хоць думка не прасочвалася. Аўтары новага выдання дэкляруюць народнасць, зразумеласць яны яшчэ наважваюцца выдаць нумар прысвечаны постмадэрну але выглядае што постмадэрн для іх не культ як было ў папярэднікаў а толькі аб'ект даследавання Такім чынам у беларусі з'явіўся сапраўдны літаратурны часопіс зноў як у выпадку з рок-музыкамі цяжка ідэнтыфікаваць яго з канкрэтнымі людзьмі якія яго робяць тут хутчэй варта казаць пра ідэйныя і пачуццёвыя сутокі і якія веруюць у беларусі што існуе ў паралельным часе магчыма мы назіраем конец дае з'явы калі беларускія культурнікі рынуліся ў палітычныя рысталішчы стваралі парты выступалі на мітынгах ахвяруючы сваё культурніцтва бягучаму моманту бягучы момант у беларусі застыў на адной кропцы духовны свет чалавека ўрэшце вызваліўся з ліпучых абдымкаў спыненая рэальнасць яшчэ трохі і мы зможам сказаць, што ў паралельным часе Беларусь аджыла. Вострая брама Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.